Mbokmu? Ana apa, Pak Ni? Rene ya to, aja ngadoh ae oh, to. Oh, aku yo ya jane wis caket karo sliramu kok. Awan-awan kaya ngene iki. Heeh. Oh, Rumangsa aku kudu nyanding karo mbokne saya. Ya, sumuk ya diumpan. <laughs> Penak ya Pak Ni, ah, kerawitan. Ah, penak tenan. Awan eh? Kerawitan Kerawitan Sukolaras. Oh pimpinane pun. Kang Mas Kang Mas Parno oh ngaten eh, nggih wah jan mbokne sayang saestu nggih Kang apa kowe ra pengen coba to awan-awan kaya ngene iki ngrungokne gending pangkur wah pangkur mangsaku di dirungokne esuk uga kepenak heeh dirungokne awan uga kepenak kepenak saya di rumah ini bengi wah tan saya uh, terus turu pak nih biye mbak me eh, jani sampean ki terus tenan mau ratu karo aku doh biye toh eh anak ah, jangan nyata nyata terus Mbok aku siapa nih nanti jenggeng loh mbak mbak di jenggeng Wae ki bar tak jenggleng mau bengi kok ya. Ah, ha iya jane iki ya wis nah aku lak ngene. Wo oh, pengen tak jenggleng. Heeh. Hai. Ah, Jengleng kuwi warna-warna mbak ne. Api ah, ala kurung pengalaman to pak ne perkara jengleng iku. Ngono. Heeh. Mm -mm. Saiki aku tak tak jengleng siapa? Tegese kowe samapta ngrungokne ngono lho. Heeh, jare sik penak ora. Lho penak jengleng aku. Heeh. Heeh. Dek mambengi ora penak ngono kok. Lah urung jamu. Oh, saiki. Oh, tak. Ya rungokna ya Bu ne. Heeh, tak rungokke karo turu ya Pak ne. Lho engko keturu. Ya ora, maksudnya aku arep liyer-liyer. Oh iya. Heeh. Oh, uh. karasaning pri Yo Bejane jamune kuwi apa? Oh, jamune iki gampang kok, Mbokne. Uh, aku tak melu-melu ya, hmm. Pak. Ja, jamune iki golek o isi dondong. Uh, oh, isi dondong. Isi dondong kae ulunen. Ya, terus dikai bolah, dibatek, uh, uh. disendal-sendal. Oh, kuwi sing nyendal-nyendal kowe ya, Pak. Heeh, uh, uh, no. Uh, Engko metu langsung apik suaramu. Oh, iya. Iya. Heeh. Ayo diteruske, Pak. Terus nih ya. Nora nganggo peparap lamun tenan. Aku aku ya tak belajar waranggono ya Pak Ne. Tenan. Ben kaya Ibu Hartini, ben kaya Ibu Purwaningsih ya Pak Ne. Pengen dadi waranggono. Oh, aku njur kepengin Pak Ne ngrungokne swaramu jan kepenak. Syaraté ki angel lho, Apa syaraté? Syaraté kudu loman. Tegese loman. Kudu nyah-nyoh. Heeh, oh, oh, aku arep belajar ki krawitane tak ngei kabeh. Lho, tegese dikene apa? Yo tak wehi. Tegese dhewe apa umpamane ana suguhan. Ku ndarani apa? Oh iya, kuwi penting kok. Hmm. Ayo Pak. Lumah ing ah bengi diwarai Iya iya. Engko bengi rak malam Jumat to. Oh iya, pas malam Jumat ki marai. Heeh, aku diwarai jingbleng. Heeh. Heeh, ayo Pak. Aku selak ra kuat. Oh. pengen suara sing apik. Heeh. Dadi uh, waranggona kepengin suara sing apik gampang. Apa, Pak Nin? Toto lungguhe kudu diatur. Iki padahal uh. ya wis tak tata lungguhku. Carane piye? Ya ngene carane ya wis ngene iki aku. Amre suara sing, sing apik ki lungguhe. Heeh. Kuwi kudu nglungguhi sikilmu sing kiwa. Dilungguhi. Oh, tak lungguhi. Nah, perlune. Heeh. perlune swara ki aja nganti teko ndi-ndi. Heeh iki ah. ya wis sikil kuwi. Tekse metu dalan siji ngono lho. Heeh iya. Swara mesti kok ngapik. Heeh. Ah. Lah aku ki malah ngebrek. Walah ya kowe malah oh, malah tak lungguh ini kok lungguh kabeh. Kok oh, keprek. Oh kok ya keprek. Aku ku ya arep njaluk warah karo kuwi sing demung kuwi. Pak Yadek kuwi wi jenglengane kira-kira ya <laughs> penak wakne mergo wange gedhe dhuwur. Neng yo mulek nggur karek ampas tok wakne. Alah. Saman lek nyuwara ki ya kudune ngingeti raiku. Aja meneng wae. Loh, lha wis tak tak wasne oh. kagungane. Apa arek nek ngamu iki lho? Heeh. pasuryan Mas. Ah, ah, ah. Ayo, aku suara betang meneh iki aku baru ngerti mbak jengleng pisan. Aku ngerti ku bolak-balik nang jengleng wae. Oh, Aja kloget-kloget to. aku ya mung gaya sithik. Iya. Nanging jatmo Hengkang wos waspada ditutup nih ya. Iya, Jadi dan iya, iya, genep dan komplit. Aku aku arep ngomongi sampai bendunda, bendundu ngono Pak nih. Ama ya wedi. Wedi apa? Aku wedi lek blesa. Ah, bleset jadi diganjel. Heeh. Ah. Ayo ndang ditutuki. Sinamu eng samu.